Destek olun. Destek olun babalar, uyumayın. Pırbadak çıkar, pırbadak çıkar, tak te. 0 212 343 41 41 Destek olun, uyumayın. Pırbadak çıkıtım nana. Ebat pırbadak çıkıtak çıkar. 343 41 41 destek olun, uyumayın babalar. Biz destek i proje sin deis. Siz debite destek olun. Ta para batak dri batak çıka destek olun. Badar. Destek, destek, destek. Destek.